Chapter 2 Kaite hemera tetrite gamos egenata in Cana tes Galileas, kai ein hemeter tu Jesu eke. Eklethe de kai ho Jesus kai hoi mathetai autu es ton gamon. Kai hustere santos oinu lege hemeter tu Jesu pros auton oinon uk ekusen. lege aute ha Iesus te emoi kai soi gunai upo heke he hora mu lege he meter autu tois diakonois ha ti an lege humin poiesete Esande de eke hudriai lithinai hex ke menai kata ton katharismon ton judaion corusae ana metretas dua e tres. Lege autois ha Iesus gemisete tas hudrias hudatas cae e gemisan autas heos anu. Cae lege autois antlesete nun cae ferete to archietriclino cae enigcan hos de egusata ha archi triclinos ta hudor oinon gegenemenon kai uk ede pothen esten hoi de diakonoi e desan hoi entlekates ta hudor phone ton numphion ha archi triclinos kai lege auto pas anthropos proton ton kalon oinon tithesen kai hotan methus thosen tote ton helaso su tete rekas ton kalon oinon heos arte tautein epoiesen ten arkein ton semeon ha jesus in cana tes galileas kai phanerosen ten doxan autou kai epistusan ES auton hoi mathetai autou meta tuta kata be es autos kai hemeter autu kai hoi adelphoi autu kai hoi mathetai autu kai eke emenan u polos hemeros kai engus ein to pasca ton judaion kai anebe es hierosoluma ho iesus kai huren into hiero tus poluntas baas kai probata kai peristeras kai tus kermatistas kathemenus kai poiesas fragelion ec scoinion pantas ex ebalen ec tu hieru tate probata kai tus baas kai ton colubiston ex ecen ta kerma kai tas trapezas anestrepsen kai tois tas peristeras polusen epen arate tauta in tuthen me poiete ton oikon tu patros mu oikon emporiu em nes de hoi mathetai autu hate gegramenon esten ha zelos tu oiku su katafagatai meh apecrethesan un ho judaioi kai epon auto ti semeon dignues hemin hoti tauta poies apecrethe Iesus kai epon autois lusate ton naon tuton kai in trisen hemerais egro auton epon un ho judaioi tessa raconta kai hex etesen o kada methe ha naos hutos kai su en trisen hemerais auton ekenos de elegin peri tu nau tu somatos autu hote un e gurthe etnik ron hoi mathetai au tu hati tuta elegin kai epistusan te grafe kai to logo ho epen ha Jesus. Hoste ein en tois hierosolumois en to pasca en te heorte paloi epistiusan eis ta onoma autu theoruntes autu ta semea ha epoie. Autos de ha Jesus uc epistuin he auton autois dia ta auton gnoskein pantas kai hoti u crean eken hina tis marturese peritu anthropu autos gar egnoskin ti ein in to anthropo